بسم الله الرحمن الرحیم درس 28 بحث التنازع بحث تنازع 159 ما هو التنازع تنازع چی هست 160 ما حکم العاملین حکم دو عامل چه هست 161 ما هو حکم العاملین مع المعمول الواحد حکم دو عامل چی هست همراه با یک معمول معمول یکی است و عاملا دوتا اینجا حکم چی هست 159 التنازع عبارتون ان توجه عاملين إلى معمول واحد متأخر عنهما نحو و وأفدت اخاک میگه تنازع عبارت است از توجه دو عامل به یک معمولی که بعد از دوتاشون اومده بعد از دوتاشون اومده باشه بله مانند افادنی و افدت اخاک خب اینجا افادنی فایده داد مرا و تو و من فایده دادم افاده اینجا نیاز به فائل داره نیاز به چی داره؟ فائل افتو نیاز به مفعول داره و معمول متأخر ما یکیه که اخاکه هست اخا هست جه هست؟ بله اینو میگن تنازع یعنی در واقع دو تا عامل با هم دیگه درگیرند هر دو تا میگه معمولی مال من باشه روی معمول با هم چیند؟ درگیرند بله فواید لا يجوز تسلط عاملين فيما إذا اختلفا في طلب المعمول على معمول واحد بل يجب أن يختار أحدهما أن يختار أحدهما للأمل في الظاهر أن يختار أحدهما للأمل في الظاهر وحده ويهمل الآخر عن الأمل فيه در فواید میگه میگه جایز نیست تسلط دو عامل جایز نیست تسلط چی؟ دو عامل دو عامل زمانی که دو تا عامل اختلاف کردند در چه چی چیزی؟ در طلب معمول بر یک معمول دو تا عامل در طلب معمول با هم دیگه اختلاف داشتند با هم دیگه چی داشتن؟ و معمول هم یکی بود اینجا باید چکار کنیم؟ میگه, جائز نیست ما هر دو عامل بر یک معمول چیکار کنیم؟ مسلط بکنیم هم یعنی ما بگیم این معمول هم مال این عامل و هم مال این یکی این جائز نیست بل يجب ان یختار احدهما للعمل في الظاهر وحده خب بلکه, بلکه واجب است که یکی از اون دو عامل برگزیده بشه برای عمل کردن در ظاهر به تنهایی و عامل کردن دیگری از عمل در اون معمول محمل بشه چی بشه؟ محمل بشه, بشه. متوجه شدی داستان رو؟ بله. میگه جایز نیست ما مثل همین مثال خودمون افادنی و افتو افادنی خب ما نمیتونیم اینجا اخاکه رو معمول هم این بکنیم هم معمول کدوم کش کردن اینجا معمول افتو که مفعولش شده اخا شده شده چی؟ خب اگر ما معمول اولیش میکردیم میشد اخو میشد چی؟ اینا با هم دیگه اختلاف دارن در عمل یکی فاعل نیاز داره یکی چی نیاز داره مفعول معمول هم یکیه میگه جاز نیست ما دو تا عامل رو بیایم روی یک معمول چیکار کنیم مسلط کنیم بلکه معمول یکی از اون تاش قرار میدیم و دیگری رو محمل میکنیم دیگری رو چیکار میکنیم بله دو اذا تقدم المعمول على العاملين او توسط بينهما فلا تنازع على الاصح نحو زيدا اضفت واكرمت واكرمت اخاك واهانني خب میگه زمانی که معمول مقدم شد بر هر دو عامل معمول چی شد؟ مقدم شد یا در وسط تا عامل قرار گرفت اینجا طبق نظر صحیح تنازعی وجود ندارد مانند زیدن اضافتو و اکرمتو بله زیدن اضافتو زید و مهمانی کردم و اکرامش کردم اینجا دیگه تنازوی وجود نداره بله میگیم زیدن معمول اضافتوه اکرمتو معمولش زمیر که به زید بر میگرده و حذف زیدن اضافتو و اکرمتو و اکرم بله یا همچنین زمانی که وسط قرار بگیره مانند اکرمتو اخاکه اکرمتو اخاکه خب در اکرمتو اخاکه معمول مال اکرم توه و اهانانی میگیم اهانه هم عاملش مستطره عاملش چیه؟ مستتر بله سي قد يتفق العاملان في طلب المأمول فيكون فائلا لهما نحو أز ساد أبوك أو مفعولا نحو نبهت نسحت اخاك او مجرورا نحو استنرت وارتشدت بعلمك در شماره سوم میگه گاهی موقع دوتا عامل در طلب معمول با همدیگه متفقند با همدیگه چی هن؟ متفق باره یعنی هر دوتا فائل نیاز دارن یا هر دوتا مفعول نیاز دارن یا هر دوتا مجرور آه؟ بله با هم متفقن در طلب معمول یا فائل هر دوتای اون معمول یا مفعولشونه یا مجرورشون مانند چی؟ از زواساد ابوک عزت یافت و سروری کرد که پدرت پدرت اینجا هم از فائل نیاز داره هم چی؟ ساده یا مفعولشون یا مفعولشون هر دوتا در مفعول نیاز داشتن چی متفقند مانند نبحت و نصحت و اخاک متوجه کردم و نصیحت کردم برادرت را آه؟ یا مجرور مانند استنرتو و ارتشتو به علمک روشنایی گرفتم و راهنمایی گرفتم به علمت پس گاهی موقع دو عامل در طلب معمول متفقند و قد یختلفان فیه و گاهی موقع با دیگه مختلفند فیطلب احدهما رفعه والآخر نصبه یکی از دو عامل رفع اونو میخواد و عامل دیگر نصب اونو میخواد من همون مثال قبلیمون افادنی و افت تو اخاک که در افادنی فائده داد مرا فائل نیاز داره افاده افت من فایده دادم اینجا مفعول نیاز داره یکی مرفوع نیاز داره و یکی چی؟ منصوب بله پس با هم دیگه مختلفند فالاول یطلب اخاک فائلا له اولی که افادنی باشه افاده میگه اخاک رو به عنوان فائل نیاز داره و الثانی مفعولا و دومی که تو باشه چی نیاز داره؟ اون اونو به عنوان مفعولش خب چهار قد یکون ایزن المعمول زمیرا منفصلا مرفوعا میگه گاهی موقع می باشد معمول زمیر منفصل مرفوع معمول گاهی موقع چیه؟ زمیر مرفوع منفصل بله نحو انما تاجر و نجح هو ماننده همانا تجارت کرد و موفق شد او که اینجا معمول ما هو هست زمیر منفصل چه هست؟ مرفوع هست او منصوبا یا زمیر منفصل مرفوع یا ضمیر منفصل منصوب یا زمیر منفصل چی؟ مانند ما تو و عاشرتو الا ایاک دوستی نگرفتم و معاشرت نکردم جز تو که اینجا معمول ما زمیر منفصل منصوبیه او مجرورن یا این که چه هست؟ مجروره مجروره معمول یعنی منظور بله مانند ما تعزز تو و تمنعت الا بک عزت نیافتم قدرت نیافتم مگر به وسیله تو بله اینجا میبینیم که زمیر مجروری کاف هست زمیر مجروری چه هست؟ کاف هست معمول ما پنج و قد یقع التنازع بین اکثر من عاملینی و اکثر من معمول میگه و گاهی موقع تنازع بین بیش از دو عامله یعنی ما چند تا عامل داریم که با هم چند تنازع دارن و اکثر من معمول و معمول هم بیش از یک تایه معمول هم بیش از هم عاملا با هم دیگه وجه شرا سرا یوشی؟ اچه جوابی رو یک لحظه یک لحظه زنگی جناب دیل جمعی بله طلبت فلم أدرك بوجهي وليتني قعدت ولم أبغ الندى بعد سائبه میگه طلب کردم میگه چیکار کردم درخواست کردم فلم ادرک اما نرسیدم به اون چیزی که طلبش کردم به اون مطلوب نرسیدم ولیتنی قعدت ای کاش می نشستم ولم ابغی و طلب نمی کردم ان ندا عطا و بخشش را بعد صائب بعد از مرگ صائب صائب اسم مردیه خب اینجا ما بیش از دو عامل داریم که دنبال معمول میگردند چی؟ طلبتو دنبال مفعولش میگرده لم ادرک دنبال میگرده ولم ابغی ولم میگه فالعوامل المتنازعه هي تو و ادرک ولم ابغی این ستا با هم دیگه تنازع دارند والمتنازع فيه اونی که روش درگیرند روش تنازع وجود داره چه؟ الندا هست به معنی بخشش و بعد و چی؟ پس و گاهی تنازع بر 20 از بین از دو عامله و متنازع فیه هم صد حكم العاملين ان يكونا فعلين متصرفين او اسمين يشابهانهما في التصرف نحو و وقرأت هذه المقالة وامتقن وحاذق اخوك مهنته درس شماره 160 میگه حکم دو عامل این که دو فعل متصرف باشند دو چی باشند؟ یا دو اسم باشند که در تصرف شباهت دارند با دو فعل متصرف مانند اکتبت و قرأت هذه المقاله، آیا نوشتی و خواندی این مقاله را که اینجا عاملای ما کتبت و قرأت هستند که هر دوتا دو فعل متصرف هستند در مثال بعدی متقن و حاذق اخوک مهنته متقن و حاذق اینجا عامل ما دو اسم هستند که شبیه به فعلای متصرف چون اسم فاعلا چون چیان؟ اسم فاعلا اسم میگه یقع التنازع بین فعلی التعجب و انکان غیر متصرفینی بعد از اینکه گفت دو عامل حکمشون اینه که فعل متصرف باشن یه نقطه ای رو داریم که میگه تنازع گاهی میگه تنازع واقع میشه بین دو فعل تعجب هم و انکان غیر متصرفین اگر چه که دو فعل تعجب دو سیغه تعجب متصرف نیستند میگه اگر که متصرف نیستن ولی تنازع بله فتقول مانند ما اجمل و ابدع منظر الافلاک اینجا ما اجمل و ابدع هر دوتا با هم دیگه تنازع دارند روی منظر روی چی؟ منظر متنازع فیه منظره یعنی چقدر زیباست و بدی هست منظره أفلاك أحسن به وأجمل بأمرين أحسن وأجمل بأمرين دان بأمرين إذا شيو تنازع فيها بعد بس دفال تعجب ما افعله افعل به هردوتا میگه تنازع بین دو فعلش واقع میشه چه که غیر متصرفند صد و اذا توارد عاملانی على معمول واحد اعملت الثاني منهما خب تا اینجا کار نکاتی رو در رابطه با تنازع توضیح داد ولی نگفت که ما کدوم یکی رو عامل قرار میدیم از اینجای کار به بعد توضیح میده که اگر همچنین حالتی پیش اومد کدوم یکی عامله کدوم یکی رو ما بله میگه زمانی که دو تا عامل بر یک معمول وارد شدن دومی رو عامل قرار میدی دومی است که عمل انجام میده کدومه؟ دومی آره مانند خب خلاص این چندین حالت داره میگه فان احتاج الاول إلى مرفوع الحقت به زمیر المعمول مرفوعا نحو شرحا و افادنی اخواک میگه اگر اولی نیاز به مرفوع داشت اگر اولی نیاز به چی داشت خب در 161 میگه میگه زمانی که دو تا عامل بر یک معمول وارد شدند تو دومی رو چیکار میکنی؟ عامل دومی رو معمول مال دومیه ما معمول مال کدومه دومی نزدیکتر بهش دیگه خب خب اولی رو چیکار میکنی الان داره توضیح میده میگه فان احتاج الاول الى مرفوع اگر اولی نیاز به مرفوعی داشت اگر اولی نیاز به چی داشت مرفوع الحق به زمیر المعمول مرفوعا میگه زمیر معمول به شکل مرفوع بهش چیکار میکنی؟ اضافه میکنی اضافه میکنی ماننده شرحا و افادنی اخواک اینجا اخوا مصنعه ها بله. خود خب تو زمیر مرفوع مصنع رو روی عامل اولی میاری شرحا چی؟ خود خب زمیر الفه زمیر چیه؟ الف بله اخوا هم فائل افاده هست فائل چه هست؟ افاده میگیم معمول اولی کجاه؟ میگیم زمیر الف زمیر چی؟ الف بله این زمانی بود که اولی نیاز به مرفوع داشت اولی نیاز به چی داشت؟ مرفوع. و اذا احتاج الى منصوب او مجرور فلا یوصلان به اما اگر عامل اول نیاز به منصوب داشت یا نیاز به مجرور, مجرور داشت اینجا دیگه زمیر بهشون ملحق نمیشه نمیشه چسبیده نمیشه مانند سأل تو و اجابنی اخواک سأل تو و اجابنی خب اینجا اخواک مال دومیه مال چیه؟ دومی سأل تو نیاز به چی داره؟ نیاز به منصوب داره نیاز به چی داره؟ پس زمیر بهش ملحق نمی پس بهش زمیر نمی چسبونیم ولی اگر مرفو نیاز داشت بهش زمیر میچسبیم چی میگفتیم میگفتیم سأل اگر نیاز به مرفوداش داشت ولی اینجا که نداره اون موقع میگفتیم سألا میگفتیم چی؟ سألا و عجابنی اخواک ولی اینجا دیگه نیاز به منصوب داره نیاز به چی داره؟ لذا زمیر هم وصل نمیشه یا زمانی که به مجرور هم نیاز داشته باشه باز هم وصل نمیشه من تو وسلم علي إخوتك نه این اشتباه چاپیه سلمت و سلم این مالشون چی نوشته اینو؟ امسك معه بلا بدأ و لتوزيع ذات قفتنيش و وأجابني علیهم و عليهم وسلم علي أخوت که شدك چیت پاورفیت خب بله درست سلمتو و سلم علی اخوتک اینجا ما در سلمتو زمیر مجرور دیگر نمیاریم سلمتو علیهم سلمت عليهم عليهم فلا يقال سألتهما و اجابنی اخواک اینجا ما زمیر منصوب و وصل نمی کنیم در دومی هم زمیر مجرور نمیاریم سلمتو علیهم سلمتو علیهم و سلم علی اخوتک پس در این زمانی که نیاز اگر اولی نیاز به مرفوعی داشت خو زمیر رو میاریم روش میچسبونیم مانند شرحا و افادنی اخواک ها زمیر مصنع رو شرحا که الف باشه چسبیدی چون اولی نیاز به مرفوع داره اولی نیاز به چی داره ولی در تو و عجابنی اخواک نیاز به منصوب داره ما دیگه زمیر منصوبی نمیاریم هما دیگه هما که زمیر منصوبی روش نمیاریم, نمیاریم. در دو سومی هم که سلم تو علیهم و سلم علی سلام کردم من و سلام کردند بر من برادرانت در اینجا هم سلمت علیهم علیهم و نمیاری فواید اذا ادى الحذف الى التباس الى التباس وجب ذكر المجرور میگه زمان که حذف زمانی که چی؟ منجر به التباس شد منجر به قاطی شدن شد اینجا دیگه مجرور رو باید ذکر کنیم باید مجرور رو چکار کنیم؟ ملتو الهی و مال عنی زید ملتو الهی بله اینجا ذکرش کرده الهی رو ذکر کرده دو يجوز أيضا اعمال الاولی فتقول شرح افادانی اخواک جا این نه <coughs> این چیز جدیدی میگه میگه جایز است همچنین اعمال اول یعنی ما اولی رو براش عمل قائل بشیم اولی رو اعمال کنیم اونجا گفت که اگر دو تا عامل با هم درگیر بودن دومی رو اعمال میکنیم دومی رو چکار میکنیم میگه و هم و جایز است همچنین اعمال اول اعمال چی؟ مانند شرح و افادانی اخواک که در شرح فائل, فائل شرح اخوا هست اینجا شرحه عمل کرده و فائلش اخوا هست افادانی برای افادانی اینجا زمیر آوردی برای چی زمیر آوردی؟ برای دومی پس, پس میگه جایز است که اولی رو اعمال کنیم و برای دومی زمیر آورده میشه دیگه لكن حق العاملين بالأمل هو الثاني لقربه وسلامته من الفصل بينه وبين معموله وهو الأكثر استعمالا میگه اما حقدارترین دو عامل به عمل دومی بخاطر باشد نزدیک بودنش به معمول و همچنین از فاصله سالم است یعنی بین دومی و بین معمول فاصله ای نیست نیست این هم یکی از بله. امتیازاته بله و و این و اینی که ما دومی رو عامل قرار بدیم این بیشتر استعمال شده این بیشتر چی شده؟ سه اذا ارتبط العاملان بالله العاطفه وجب اعمال الاول اهمال الثاني لالا یقع خلل في المعنى یا خلل في المعنى زمانی که مرتبط شدند دوتا عامل بالای عطف بالای چی؟ عاطفه واجب اعمال اولی و اهمال دومی تا خلل در معنا رخ ندهد اینجا ببین زمانی که مرتبط شدن دو تا عامل با وسیله لای عاطفه به وسیله لای حرف عاطفه اولی رو باید اعمال کنیم دومی رو اهمال کنیم تا خلالی در معنا رخ مانند عاقبنی لا اسیتو اخواک خب اینجا در عاقبنی لا اسیتو اخواک عاقبني یعنی عاقبتنی نه عاقبنی چون فاعلش اخوا هست میگه عقوبت دادن مرا دو برادرت خب وذلك لأن فائدة الأتف بلا قصر الحكم على ما قبلها ما قبلها خب اینجا ببین عاقبنی لا عصیت اخواک میگه لان فائده العطف بلا قصر الحكم على ما قبلها میگه زیرا فائده عطف به وسیله لا فائده عطف به وسیله چی؟ حکم و مقصور میکنه به ما قبلش که بر برای باشه اگر اینجا ما اومدیم و دومی رو اعمال کردیم دومی رو چکار کردیم؟ اعمالش کردیم خود در معنا خلال رخ میده چرا خلال رخ میده؟ چون ما اومدیم ما بعد لا رو هم فایده عطف بوسیل لا اینه که حکم به ما قبلش چی بشه؟ قصر بشه موقعی که ما اومدیم دومی رو عامل کردیم معنیش اینه که ما حکم رو به ما قبلش قصر نکردیم آوردیم دادیمش به دومی آدیم دادش به چی؟ لذا الهاز معنایی چی پیش میاد؟ مشکل پیش میاد